วกเราส่วนใหญ่เนาะก็เป็นผู้ที่มีศรัทธานะไป้ออกออกมาบวชไม่ว่าจะเป็นพระเป็นพิสุณีหรือว่าเป็นแม่ชีนะนะหรือบางท่านก็เป็นอุบาสกอุบาสิกานะ ที่เรียกว่ามาอยู่วัดนะเป็นเวลาหลายวันนะหรือบางคนก็อยู่เป็นประจำเลยนะ เนาเนศรัทธาศรัทธาที่เรามีต่อ ต่อพระพุทธเจ้าเนาะหรือว่าต่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า หรือว่าต่อพระสงฆ์ที่เราเคารพนับถือเนี่ยเรียกว่าศรัทธาในพระรัตนตรัยเนาะ 信心呃，是我们有的那个对他对佛法上的信仰，要对三法印、三法印的嗯信仰。เพราะเราเพราะเราเชื่อมั่นเพราะเราแน่ใจว่าพระพุทธเจ้าท่าน ท่านเป็นผู้รู้ ท่านเป็นผู้ที่สอนที่จะพาเราพ้นออกจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริง 知道了的人，就是知道了一一条路可以我们啊灭苦。ถ้าเราศรัทธาแล้วเราก็ต้อง ตั้งใจพิสูจน์ ตรงนี้เนาะตั้งใจพิสูจน์ให้มัน เต็มที่นะ ชีวิตนี้เราอุตส่าห์ได้บวชหรือว่าเราได้มาอยู่วัดแต่ต้องตั้งใจพิสูจน์เรื่องนะความความไม่มีทุกข์แบบนี้ให้มันชัดเจนจริง ๆ 管局是有信心啊，我们还要呃尽力的调整，调整那个嗯，prove 什么？prove to 调整，prove improve no prove prove this dharma 认认证调整认证 to prove 嗯，我们用那个我们生命一辈子的。 พวกเราก็พิสูจน์ด้วยวิธีไหน พิสูจน์ด้วยการศึกษาแล้วก็การปฏิบัตินะศึกษาที่ไหนปฏิบัติที่ไหน ศึกษา ที่กายที่ใจของเรานะเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจนี้นะแล้วก็ปฏิบัตินะที่กายที่ใจนี้เหมือนกัน เราศึกษาดูว่า กายใจนะโดยธรรมชาติจริง ๆแล้ว มันเป็นแบบไหนนะเราก็จะเห็นว่า เอ้ยกายนะกายหรือใจตอนเนี้ยะเช่น กายมันเป็นทุกข์นะจิตใจ มันเป็นทุกข์ ด้วยหรือเปล่า หรือว่านะกาย มันเป็นทุกข์ แต่ใจเป็นปกติ อยู่นะ เราจะเข้าใจธรรมชาติความทุกข์ของกายเนี่ย มันเป็นเรื่องที่เราหลีกไม่ได้เนาะ เราต้องมีความแก่ มีความเจ็บ มีความตาย มีความหิว มีความร้อน มีความหนาวเนี่ย เป็นธรรมชาติของกายเ变了老病死，就是身体 แต่ใจนี่ที่จริงความทุกข์ของใจเนี่ยมันเกิดเพราะอะไร เกิดเพราะความโกรธ เกิดเพราะความโลภ เกิดเพราะความหลง เกิดเพราะความแต่สิ่งที่สำคัญเหตุ เหตุที่โกรธเหตุที่โลภเหตุที่หลงคืออะไร คือความอยากนะ

นี่แหละ เราก็จะ เราศึกษาลงที่กายลงที่ใจ เราก็จะเข้าใจว่าอ๋อกายมันทุกข์เป็นแบบไหน ใจมันทุกข์เป็นแบบไหนคราวนี้เราก็จะรู้วิธีที่จะปฏิบัติต่อกายต่อใจ ทำอย่างไรถึงจะแก้ทุกข์ หรือบรรเทาทุกข์ของกายของใจเนาะการบรรเทาทุกข์ของกายเนี่ยก็ต้องอาศัยวัตถุนะอาศัยอาหารอาศัยยาอาศัยสิ่งต่างๆนะ เพื่อบรรเทาความทุกข์ของกายนะ要用别的东西，比如说吃食物、药啊，嗯，为了减少身体的แต่การมันแต่การบรรเทาทุกข์ของใจ หรือว่าการแก้ทุกข์ของใจเนี่ยต้องอาศัยธรรมะนะเพื่อให้เกิดการรู้เท่าทันแล้วก็ละมันเสีย คืออะไร คือการฝึกให้เรารู้เท่าทันเนาะ รู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นนะ กับกาย กับใจนี่แหละนะเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นในใจเนี่ย ให้เราคอยรู้คอยดูเขา有不管是在啊心有什么升起了，就只是我们嗯知道它。เรา เราปล่อยนะ เราปล่อยให้เขาเกิดนะพอเขาเกิดแล้ว เราค่อยรู้นะคล้ายคล้ายเหมือนกับ ในผืนแผ่นดินเนาะ เราปล่อยให้ต้นหญ้าเขาเกิดนะพอต้นหญ้าเขาเกิดแล้ว เราก็จะเห็นว่าอ๋อต้นหญ้าก่อนที่มันจะเกิดนะมันมีเมล็ดพันธุ์ก่อนนะพอเราเห็นว่าอ๋อต้นหญ้าเกิดตรงนี้เราก็ ขุดรากถอนโคน ทั้งต้นหญ้าทั้งเมล็ดทั้งรากออกเนี่ย ต่อไปตรงที่ตรงนั้น ต้นหญ้าก็จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะ 先炒出来就是子啊，我们就知道它有子，然后出了草啊，我们看到有草了就可以把它拿出来啊，以后那个地方就啊一一定没有再没有草了。การปฏิบัติแบบวิปัสสนาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แหละคือเรียกว่าขุด ราก ถอนโคนเหตุ นยที่ทำให้เกิดความทุกข์เหตุที่ทำให้เกิดความหลงที่เขาจนาจะเรียกเรียกสี那个从从比如说那个普你知道吗就是把那个草的草根给挖出来对都挖出来啊没有压 แต่ถ้าแบบปฏิบัติแบบสมถะเหมือนเอาเอาก้อนหินหรือว่าขอเอาของหนัก ๆ ไปทับผืนดินตรงนั้นไว้นะสมถะ就是如果我们学的是สมถะ的话就会用石头压草把它压住了你就没有草根就没把它除掉ตอนที่ผืนดินตรงนั้นมี มีสิ่งทับไว้เนาะ หญ้ามันก็ไม่เกิด แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่นะสิ่งที่ทับไว้ มันเอาออกไป หญ้ามันก็เกิดเหมือนเดิม那如果我们是用丝毛塔的话，你就用石头把它压住。当我们把用石头把它压住这个草的时候，草它就没办法生出来。那么如果我们当我们这块石头拿开的时候，这个草它又依然依旧的它又生长了，生长出来。คือถ้าเราไปติด นะไปพอใจเพียงแค่ความสงบนะมันก็จะเป็นการเหมือนแค่นะสงบชั่วคราว แต่ไม่ใช่เป็นการนะดับทุกข์โดยสิ้นเชิงถ้า如果我们去执着于四摩他的话，四摩他它会给我们带来清安，但它只是仅仅只是清安而已，它不可能给我们帮助我们离苦。นั้นเราเราจะเดินสติเนี่ย เรา เราไม่ห้ามความคิดเราไม่ห้ามอารมณ์เนาะปล่อยให้เขาเกิดขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแล้ว เรารู้ทันเหมือนเป็นการค่อยๆถอนต้นหญ้าค่อยๆถอนรากเง่าของความทุกข์ของความหลงออกไป那如果我们是诶是觉性的话，精进用功有的觉性的话，那么我们的烦恼习气，它就慢慢的，它就诶慢慢的，它就可以诶了。 但是诶这样呢，我们慢慢的我们的像我们腰跟班ลงไเมื่อกี้จำได้นะจำได้แล้ว太长了ว่าเถ้าคือถ้าเราเจอสติเหมือนเรา เราไม่ห้ามความคิดเราไม่ห้ามอารมณ์เนาะปล่อยให้เขาเกิดขึ้น 那如果我们是用皮克斯那的话，我们就会不会去打压这个妄量，不会去打压这个妄量，就会让这个情绪、这个妄量它自然发生。แต่เราใช้ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นเรารู้ทันการรู้ทันเป็นการค่อยๆถอนเหตุของความหลงเหตุของความทุกข์ไปทีละครั้งทีละครั้งถ้าที่เกิดเอ่อความหลงสิ่งที่ตามมา升起来的时候我们提高升到的智慧他就可以看到它他就一次一次他就可以超越它 อันนี้แหละคือ เราก็ค่อยๆนะเป็นการเห็นนะเป็นการเห็นเห็นตัวเองนะทีละขณะทีละขณะชัดเจนขึ้นไปเรื่อยๆนะ我们就这样，就是看到自己啊，一次一次的看到自己。ในภาษาไทยนะ มีการเปรียบเทียบบอกว่าเปรียบเทียบว่า กิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดคือว่ากิเลสกับตันหาเนี่ยมันเยอะมากจริงๆ他说诸位就是黄老师去他说黄老师去年有有一千五啊那啊当然就是欲望种种的欲望有一百就是他他有个比喻说就是他比喻有个比喻嗯ื ท่านเปรียบเทียบว่ามันกิเลสกับตัณหาเนี่ยมันมันเยอะมากนะฉะนั้นบางทีเราปฏิบัติไปบางที มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะละไปได้ทั้งหมดเสียทีเดียว มันต้องค่อยๆละไปทีละเล็กทีละน้อย慢慢的出来，然后看到它。 เหมือนคล้ายๆสมมติในพื้นแผ่นดินนะเราจะถางหญ้าเนี่ย เราก็ต้องค่อยๆ เอาเสียมถางไปทีละต้นต้นสองต้นไปเรื่อยเนาะ เราทำเป็นชั่วโมงทำเป็นวันเนี่ย พื้นที่ที่มันปอดหญ้าหรือว่าหญ้าหมดไปเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆ就像我们在除草啊，就像一块地一样，我们在除草，我们就一点一点、一颗一颗的慢慢把它除掉，那么 就是这样下去呢，有一天它就这个草丛就被我们除完了。不是说我们一下子就一大片可以把那个草给除完它，是一颗一颗的来。举了一个比喻，比喻说我们的烦恼习气也是一样，这样一次一次的来。นะการมีสติที่สำคัญจริงๆคือการเน้นการสร้างสภาวะการดูเนาะการดูการเห็น 其实，呃，觉性呢，它最重要就是来看到我们的情绪。เมื่อการเมื่อสภาวะการดูการเห็นมันเกิดขึ้นเนี่ย มันจะเป็นของมันเองนะคือการละการเลิกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นของมันเอง它这个情绪它是自己升起来了，然后它刚拉刚空，就是它自己升起来了，自己看到它自然想自然看到的。แล้วพฤติกรรมของเรามันก็จะ มันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะในการพูดในการทำในการคิดแต่心，自然而然的，就自然的变化，在我们的诶心理的变化，就是我们无论在说啊，在说话，在做事了啊，他这他慢慢的他就有了改变。เพราะถ้าเรามีสตินี่นะก่อนที่จะพูดเนี่ยมันคิดขึ้นมาก่อน สติจะทันความคิดทันอารมณ์ตอนนั้นมันก็จะรู้จักยั้งคำพูดนะถ้าอะไรไม่ควรพูด อะไรควรพูดก็พูดนะ那我们有觉性的话，当我们在说话的时候，他就会知道，觉性就会知道哪些话我们该说，哪些话我们不该说。嗯，การกระทำก็เหมือนกันอ่า อะไรควรทำสติก็จะเป็นคนคอยบอกอะไรที่ไม่ควรทำเนาะสติก็จะบอกเออว่ายั้งไว้ก่อนนะหรือเลิกทำเสีย有些有些不可以做的呢，觉性就会告诉我们这个不可以做啊，要忍下来，或者就 放下下是放下ความคิดก็เหมือนกันนะบางทีมันเป็นความคิดเพ้อเจ้อความคิดเลื่อนลอยนะสติรู้ทันมันก็จะตัดความคิดเสียน妄念也是一样的，妄念呢，当我们在妄想之间，当我们在胡思乱想的时候，觉性它就会，它就自己会看到了。那么看到以后，它自己会放下。嗯。 อะไรที่มันควรคิด มันก็เป็นเรื่องที่ตั้งใจคิด คิดจบแล้วก็วางได้ถ้าเ他如哎觉性呢，它是有觉性的想，它是正念，它是正想，它是正就是就是哎哎那种正思维，他自己想了以后，他就自己会放下。嗯，มันจะเห็นในความสัมพันธ์ระหว่างกาย วาจาแล้วก็ใจเนี่ย โอ้มันสัมพันธ์กันจริงๆาจะ到身口意它是一起的แต่แต่ก่อนนี่โอ้เราถูกนะ เราถูกใจนะ ที่มันถูกกิเลสถูกความคิดมันครอบงำทำให้เราเกิดการกระทำที่ไม่ไม่ถูกเกิดคำพูดที่มันไม่ถูกไม่ดีนะ 那么我们过去会被我们就会看到，哎，我过去呢是被这烦恼习气呢给吸附住了，所以呢就会申请了我们的言行，我们的举止就会有不正确，就是有不雅的，出入不雅。แต่พอถ้าเรามีสติมากขึ้นอ๋อเราจะเคยเห็นนะเห็นอะไรที่มันไม่ดีในตัวเราเนี่ยมันมีค่อยๆทยอยให้เราเห็นนะ 血性生起来的时候，我们就可能会看到，哦，我们有很多不好的不好的行为，嗯，不好的行为，嗯，คล้ายๆเหมือนเราทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดห้องเนาะเราก็จะเห็นฝุ่นเห็นขยะนะ เกิดขึ้นมากมายเนาะ就像我们在打扫卫生我们的房间一样，我们就可以看到哦，那个灰尘它不停的飞起来，就可以看到它。 你打扫的时候，灰尘一动，灰尘它就汇进来，你就看得很清楚。ดังนั้นเวลาเราปฏิบัติเนาะบางทีอาจจะเห็นอะไรที่มันไม่ดีนะที่เกิดในความคิดนะหรือว่าเผลอนะเผลอไปพูดเผลอไปทำไม่ดีเนี่ยให้เราเออให้เราเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะในในขั้นตอนที่กำลังปฏิบัติอยู่นะ那么我们来用功修行呢，我们就可以看到我们的心， 他去想啊，想的那个好的、不好的，都是他是自然的，他是自然的去想的，你看到他自然发生。ให้เราวางใจนะเป็นกลางกับมันเนาะอย่าไปอย่าไปรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีกับตัวเองที่เผลอแบบนั้นนะนโมงทอริย่่่่าไไไคคิิดดดววตตัเองง把心把心去安在中ด上面我们不要去分别说自己的心在想起了不好的想不好的念想 แต่ก็ต้องมีความเด็ดเดี่ยว มีความมั่นคงนะว่าไอ้นี่เออคืองานที่เราต้องละต้องเลิกต้องลดนะเราก็ต้องตั้งใจทำให้มันอะไรที่ยังทำไม่ได้ต้องทำให้ได้那么我们的我们的要有嗯注意和坚定我们要有我们要有精进的我们要有要有精进的这个诶 要精进来用功来看说，哎，我们的有些事情呢，我们该，哎，我们该做的我们就就做；有些事情呢，就是说有些事情我们比起，哎，还没有做到的，我们也要让我们自己是说，你要多起精进的的的那种精神来，让我们自己多多来用功，就是善的做，就是恶的，嗯，是吧？止恶身上吧，就是让善。

坚定勇猛，弄好，坚定勇猛也就是精进，坚定勇猛也好。เนี่ยคือ เนี่ย เราศรัทธา เราศรัทธาออกบวชจากเรือนเนาะ เรามาบวชมาเป็นนักบวช หรือว่าเราเป็นคารวะที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมละ ให้เราเด็ดเดี่ยวให้เรามั่นคงในการตั้งใจทำงานตรงนี้ 我们来出家啦，或我们来出家，就是我们出家的那个就是最好的，就就是我们有这个精进勇猛的这个空间来跟我们用功，不管出家还是我们在家都好，在家来到寺院也是一样，来寺院呢就是让我们有更多的时间就是来精进勇猛用功。เนี่ยให้เรามั่นคงในการละสิ่งที่มันไม่ดีนะมั่นคงในการทำสิ่งที่ดี 是来让我们精进勇猛来放下这个不好的，然后精进勇猛来，哎、呃，来做这个好的。แล้วก็ให้เกิดความมั่นใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาในขณะที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเพียงแค่เรามีสติ เรารู้ตัวเนี่ย มันจะค่อยๆผ่านไปของมันเองนะมันเกิดขึ้นมา แต่ถ้าเราเห็นไปเรื่อย ดูไปเรื่อย เดี๋ยวอารมณ์ต่างๆ มันก็จะค่อยๆผ่านไปของมันเอง也都要呗。如果我们有决心的看，啊，不管是什么情况我们只是看看他们就啊固定过去。เนาะคือมันให้เรามั่นใจว่าไอความรู้สึกตัวเนี่ยแหละ มันจะแก้ อารมณ์ในขณะที่ปฏิบัติธรรมได้ในทุกอย่างเนี่ยหลวงพ่อคำเขียนท่านเคยบอกนะเคยบอกอาตมาไว้นี่ว่า เนี่ย ความรู้สึกตัวนะแก้นะแก้ได้ทุกอย่างเอ่อ刚才长老告诉我跟我说 这个觉性它可以帮助我们解决每一件事情嗯。ตอนแรกที่ยังปฏิบัติธรรมไม่มากก็ยังไม่ค่อยเชื่อ แต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมมากๆเราจะเชื่อสิ่งที่หลวงพ่อพูดเพราะว่ามันจะแก้ความทุกข์แก้ความหลงของเราได้จริงๆเนาะ 用功时间长了，我们就会知道哦，长老说的这句话是真真是真的，就会相信长老说的这句话。นั้นนั้นแหละมันจะช่วยยิ่งทำให้ศรัทธาของเราที่มีต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์นี่ยิ่งยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆนะมากกว่าการแค่เราได้ออกบวชแต่เราจะเชื่อว่ามันเป็นความจริงจริงๆ这样呢，我们就是可以让我们就是在诶 它就是成果啊，不是不是信心信心对火对三宝的信心，就是因为我们我们不停的呃精进用功的话所得到的成果，就你就会来自于三宝，那么你就会越来越相信对呃对火呃对三宝的信任，升起信心。 <laughs>